صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة the Dinimiz İslam gibi Karşı şeridini Güven başında 10 milyarlık mal var. Bir dahaki sene de bankana insanın dağlara kadar öyle olsa, itikadına bir günlük sürük olsa, itikadında ehli sünnet ve cemaata ters bir uygulama olsa, Allah göstermesin bütün amelleri heba olur gider. Heba olur gider. Önce kaleli gibi itikad gerekiyor. Ama ehli sünnet ve cemaat itikadı, şia itikadı değil, vehhabi itikadı değil, ehli sünnet ve cemaat dışı başka bir itikad değil. Ehli sünnet ve cemaat, sahabe-i kiramın inandığı gibi, tabi'in ve o tabi'in Apa yang disampaikan oleh kawan radıyallahu her ailenin 60 bin türlü neslini müdür diyor. Dolayısıyla bizim burada söylediğimiz sadece bu daha düşük Kur'an-ı Kerim'e nefesim olmasın. Üstten sadece birinci kat daha yaptı. Veya Allah karıştı, bunu soğan düşün ki kat, iki kat, iki kat. Burada verilen mana sadece birinci kat verir. Peki öbür katlar ne olacak? Bunlar ne zaman konuşulacak? Cemaat. Necip Fazıl Kısa Gülek Ahmetli'nin Şevket Abdülhakim Abbas'ın sözlü olarak Kur'an-ı Kerim tefsire başladı. 16 sene daha Taha'ya, 16 sene içerisinde daha Taha'ya geldi. Yani Kur'an-ı Kerim 16 yüzüne geldi, orada vefat etti. Ömür yetmedi. 750 cilt tefsir yazan vardı. Belki 120 cilt tefsir yazan vardı. Ya, İbn-i Arabi 90 He played the ex-Italian, the Mongolian. Hallelujah. insanların halkaya Thank you. Allah